piztu, egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bitamina. Eraikiz sortuz eta zabalduz, gazteok gure egina. Badaukagunez mugimendua, kemena gogoa grina aurrera antxeta mina. Antxeta mina, larun bat goizeko vitamina. Larun bat eguer diro, amabitatik ordu bietara. Entzun ezazu, gazte! Eh. gaurkoan ere, ongi etorriak antxeta minara, beste aste batez eh, gehiago, eta bueno, ba, beti bezala ba, gazteon inguruan hitz egingo dugu, beti ere gazte ikuspuntutik, eta ba, beti bezala vitamina askorekin hasiko dugu, eta bueno, ba, kasu honetan, ba, laograrekin hasiko dugu eguna, esan ez, gara gizenak baizik eta gerria zabala daukagu. Txorizo almere hundan baliteke, bueno, nire izena nire buru aurkeztuko dut, behin riro ere, izan ere, bueno, adornaku nauzue, antxeta minan, eta aduriz beti egoten, e, gurekin egoten dena, edo egiten dugu bion artean, antxeta mina, ba, bueno, gaurkoan ezin izan du etorri, pinon urrengorako ez da faltatuko hori seguro. No eres gorda, eres antxa dekade Bueno, eta ba, hasiko gara pixka komentatzen, zer behin gaur goizean espero duguna, ba, gauzen e, eh, gauz askoren artean, hasiko gara ba, betiko moduan, agenda eta, eta berriak emanez, eta horren egostean, ba, ba, gai benetan esakonak izango ditugu eh, gaurkoan ere. Hoy las mujeres lo vamos a lograr. Bueno, eta, e, bueno, esan bezala, gaien artean dugu nahietako bat, e, eh, IESA izango da, izan ere, bueno, ba, oi hartzungo harri beltza taldeako kide batekin hitz egingo dugu gaurkoan, harri beltza, ba, IESaren inguruan e, lan egiten duen taldea dugu, eta, bueno, ba, lantzeko moduak eta diskurtsoa, eta, bueno, ba, gaur egun gaztei dagoki gunez, e, nola ikusten duen, eta, ba, iesarekiko dagoen erlazioa edo, edo percepzioa, bari guztia landuko dugu gaurkoan e, ba, arribeltzako kide batekin. eta horren ostean, ba, izan ere ba, bat egon asmoa berez eh, taldekide musikako irungo talde bateko kide batekin hitz egiteko, baina azkenean eh, atzeratuko dugu, eta ba, asmoa izango da, ba, alde batetik e, ba, gaur daukagun e, eh, posun daukagun bidasoko euskarako euskaraguna eta bueno, ba, horri izango dugun eh, horren inguruko erreportaia eta horren eh, ostean ere ba, gaztetxean izango den zirko eskolan inguruko beste aipamen batzuk egingo ditugu eta bueno, ba, oiek izango dira landuko ditugun gaitxoak. eta besterik gabe hasiko dugu gure saioa, e, berriekin hasiko dugu hain zuzen ere. Bueno, eta berrien artean lehenbizikoa jaizkibel konpainari e, dagokionez, e, ba, epaiak esan du ez dela arriskutsua e, ba, jaizkibel konpainia bera, bai eta zenbait ikusle bai, hori dela eta ba, e, ba, urtean e, ba, bidea aldatzearen e, erabakia atera bota dute eta ba rekorridoa berreskuratu dute onjarbiko emakumeek aupa guztientzako, osea animoak edo edo babesa hemendikan antzeta mina irratsaiotika. Karain Nafarroara eginez eh, salto ikusten dugu berriro beste bost lagun atxilotu dituztela Iruñerrian greba orokorraren e, desorden publikoak egin izana egotzita eh, hauek ez dira lehenengoak helenago ere bagazte asko atxilotu dituzte horren arira, eta bueno ba hemendik salatzea Nafarroako gobernuak eta Barzina e, andereak eramaten dituen errepresio e, bortitzeko politikak. Eta, bueno, ba, represiorekin eh, jarraituz, ba, esan barra dugu, eta malez ere, ba, Lier Rodríguez e, preso lekeitiarrak e, ba, funtzionarien jipoi bat e, jasan duela, izan ere, bueno, ba, bera soto derrealko kortzelan zegon, eta ba, kart, ba, bere gelatik atera, eta konortea galdu arte jipoitu zuten ba, berriro ere e, saldatzeko bertako euskal presoek e, iruguneko egin bagintzuten, eta berriro ere ona satea guk ere ez dugula irentziko horrelako tratuak eta are gutxiago gaur egungo kontestuan, ez? Bueno, eta beste berri bat dugu eneko go, goge asko etxea Espainiaratzeko hemena emandula Londresek. Bera, 2000 eta amaikako guztaiaren zazpian atxilotu zuten Cambridgeen eta kidea izatea eleporatuz. eta genera agendara pasako gara. Eta gaurko egunaz, ba, zirko eskola dugu lakasita gaztetxean, ien, izango da irun Alberto Angera plazan, bueno, gaztetxean orduan ez, gaztetxeak antolatua, orduan e, ba, hori, eh, Alberto Angera plazan, bosterdietan, zirko eskola izango da, emalabareak, o elastikoa, pilo eta arraldoia, eta beste hainbat gauza egonen dire bertan. Eta, bueno, ba, horri izan bezala, boster ditan, e, ba, Alberto Angera plaza, irungo Alberto Angera plaza. Bidasoa Euskaraz egun ere, urruña pausu zeietan, urruña pausu Eta, bueno, Pintxo Txapelke eta Euskal Herriko Arno daztak eta Open Brass taldea, e, bai, eta jam sesiona izango dire gaur, ba, pausun dago e, karpa batean, eta animatzea beti ere Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzeko. Eta horretako zagar ere, gaur zeietan hasiko da, eta bueno, ba hori, esan bezala, zagardo duguna, freskoa, eta gaur aldiona. Eta irungo bazi alkartean ere, amarter dietan gau sesenteroa izango dugu, bihurtu hipi gau batez, jantzi almairuko relikiak lelopean ditu dute, <laughs> irungo errikotan... <laughs> Ze graziosak. <laughs> Inongo dasiko tabernatikan, eta bueno, ba, giro ona, eta, eta giro ona, eta musika aparta. Gero ja maietzak zei, bihar, biharko egunaz, e, urruina e, pausu egunean, bidasoa euskaraz ekin jarraituz, goizeko bederatzietan, bidasoako itzulia ginen da, oinez, e, xaiatik goizeko bederatzietan, pilota txapelketaren finala ere jokatuko da amartetan eta mutxikoak eta ondoren bazkaria, e, e, bazkaria, bazkaria laitua izango da bertan. Beraz, biharko egunaz ere, goizko behatzitatik aurrera, pausun izango da bidaso, e, euskaraz edo bidasoa euskaraz bizitzeko aukera. Gaste, Sara, gazte. Eta gero ere landetsako auzo elkartean seietan e, biharko egunaz ere mustro antzezlana izango da e, eh, antzezlan hau bina bina antzerki taldearen eskutik e, izango da eta hori esan bezala ba auzo elkartean seietan. Kontrolik Eta ja, maiatzak amarrera joaz, e, ane, irungo azia kartean, ere, saspitar ditan itzaldia izango da, itzaldi hau historia ezkutatua izenean e, joango da, frankismo euskal herrian, eta inaki gainaren eskutik izango da. Gero maiatzak eh, amaikari begira, ondarribin, amarreten, kontzertuak izango dira, eh, ba, maiatzak amaikan, ze amaiz, Ange Dualde eta Beti Mugane taldeak izango dira, eta gero maiatzak amabian, horrengo egunean, ba, Liv, Elisabo eta Eraso taldeak izango dira. du e Eta maiatzaren amabian ere irungo zagar duguna izango da, beti kolegez ba, e, herri urratxeren e, herri urratxekin oso pegatua, eta bueno, ba, e, hasiko da, irungo Moskuko plaza inguruan izaten dena, Eta, bueno, han ere, gaurko egunakin horeretako zagarduguna den moduan, ba hori, e, maiatzak amabian, irungo zagarduguna izango da, zeietan. zerure joak iekatz dao Bizi bakar bat baino ez dao Horregatik hilko naz ni bizi nazelez Eta hemen nago Tan tan Ondokoa hien Nure txantietxe Eta ipatu gabe gelitu ezin duena, ba, herri urrats dugu, ba, esan bezala, ba, irungo sagar urrengo egunean, egunean tokatzen da urtero, eta urten ez da ezberdina izango, izan ere maiatzaren amairuan herri urrats izango dugu betiko eh, moduan, aurtengo leloa izango da elkartuz zabaldu, eta bueno, ba, eh, oso zabala eta irekia dugu aurten ere, ba, ipagarriena esatea ba, obrin pasek joko dura Nafarroako gunean, e, iru terdietan, iruak gero lapurdi gunean ere, ba, bueno, par e, taldea daukagu, gero araba gunean, ba, ere, ba, la kunfu daukagu, hau dela hain zuzen ere herri urratxeko abestia egin duen taldea, gero ere, ba, e, kapoeira izango da, urtero ikusten alde moduan, edo baitere ba horrentzako txokoak edo janaria edo bueno eh dakizu ba, betiko botiko moduan ba giro aparta eta eta arratsaldean egoteko aukera ezin hobea beraz hori e, amairuan, maiatzaren amairuan, izango da herri urrats e, beste urte batez gehiago que todo desapareció y se quedó y un mundo sin compasión oh. por tu conciencia. Eta jahenarekin eh, amaitzeko aipatuko dugu landetxan ere, ba herrietan elkartasun eguna izango dela. Izan ere elkartasun egun honeki honetan eh, kontzertuak eh, ere ez dira ez dira simpleak izango. Hori hemen ez nebeltza taldea, Leiotikan Itziarren semeak taldeak izango dira bertan eta sarrerak erosteko ba Azia Kultura elkartean zumbilan eta Mari Tabernetan, irunen, gero ba, onjarbin e, muara tabernan, izango dire salgai, oi hartzunen amaskar tabernan, eta lesakan arrano tabernan, bai eta horeretan ere landare tabernan, salgai daude, sarrerak, Lakasita Gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza lakasita.org lakasita.org tira pecados. Estrella y de historias prohibidas con sabor a piel. Con gracia, descaro y picardía, destroza futuros que no necesita. Suspira y conspira y con la yema de un dedo hace que para el mundo hemen abil herri urratxeko abestea jetxe nahian, ez dut lorturen indikan, ez dakin ere kultura informatikoa den edo zer, baina, bueno, espero dezagun bueltarako lortu izana, orain betiko lez, ba, magos minutuko atxedentxo hartuko dugu, izan ere, ba, gure irratiak eh, berriak emango ditu, eta gero, ba, itzuli egingo gara, ba, eh, bidasoak bida oso euskaraz egunaren inguruan hitz egiteko, bai eta gaztetxeko zirkoan inguruan, eta bai eta e, azkenik bari iesan inguruan hitz egingo dugu, e, arri beltza taldekide batekin, bera zama minutu barru hemen gaituzue edukiz bete-beteta. Orain arte guztiei beltzako kidea zera eta bueno ba asteko eh, zer da ba e, aurkeztea zure eragilea ez Bai, bueno, pues ezautzen ez duen antzat, arri beltza elkartea, oi hartzunen sortu zan orain dela, pues ja, laro ugarren urtean, ja, emezortzi urte ingo ditugu laister. E, sortu zan elkarte bat, eta sortu zan, hain bereziki, ba, iesa gibaren inguruan zegoen arazoari aurre egiten saiatzeko garaia hartako egoera naiz eta aldatu gaur egun ere e, hau arazo bat izaten jarraitzen du eta hortan gabiltza hori hartzunen iesaren inguruan, bai prebentzioan eta baita ere gibdunen eta bere ingurukoei laguntza eskaini nahian eta eta saiat, saiatze horretan, ez? Eta laguntza eskaintza esaten duzutenean, e, nola egiten da zehazki, nola, nola zehazentzutan laguntzen altzaio ba, e, bueno, e, giba edo hartzen duen pretsona batik? Bueno, ba, dana adak izan bezala giba virus bat da, eta virus honek alako gaixotasun mota batetara, edo e, bizipen biz, berezi batzuetara eraman dezaketa eramaten du. Beraz, gure elkartea, ez da kultura elkarte bat, edo <laughs> erokiro elkarte bat, baizikan gaixoi laguntzeko elkarte bat. Beraz, gure eginkizunak eta gure lan egiteko modua gaixotasuna paliatzearen inguru horretan dago. Alde batetik, eh, gula nahi dugu elkar laguntza horretan, hartu eman horretan, zertikan oso garrantzitsua da bizipen guzti hauetan, elkarren ganantik ezagutu dezakeguna. Honek esan nahi du autoayuda erderaz esangoen duken bezala, E, gibarekin bizitzen ikasi egin behar da, gibarek eh, eragiten dituen arazo eta egoera berriei e, aurre egiten eta horrekin bizitzen ikase egin behar da, beraz, hau ikasten dugu bata besteen, besteen gandik zer da, hemen ez dago liburuska desaten duenik zer nola egin behar diogun aurre bizitzari, Baizik, hau askotan eta, eta gehienetan ikasten dugu, ba, bueno, esperientzi bat daukanan gandik. Hortik aparte, ba, elkarte bat geran bezala, baita ere, beste bat laguntza profesional, esango benduke ere, baditugu oso garrantzitsua da gib iesa garatzen duen persona bat edo gibaz e, eh, infektatzen den persona bat lehenengo momentuan e, edonorentzat hau arazo serio eta krisialdi batetan bihurtzen da. Egia da gaur egun lehen ere gertatzen zan, eta gaur egun egun ere gertatzen da. Eta giza gizon emakume hoiek nolaz baitel momentu hoietan normalean laguntza profesional baten beharrean egoten dira. Ez bakarrikan beste gibdun batek eman dezaioken eh, laguntza edo ezaguera edo lasaitasuna, baizikan momentu batzuetan krisi horiek ba, bai terapia aldetik edo edo edo terapia psikologo psikologo batzuen laguntza behar izaten dute momentu hoietan. Beraz gure elkartean guk eskaintzen dugun laguntzarik garrantzitsuena edo edo edo edo bai, eh, eh, bitxiena esango dela terapia mundu hori, bai terapia individualak, profesional espezializatuekin gai honetan eta baita ere terapia grupalak ba, taldean egiten diren baita ere profesionalez gidatutako terapiak e, terapia horiek oso lagungarriak izaten dira ba krisialdi momentu hoiek, hoiei e, aurre egin alizateko eta gero baita ere ba, egiten deguna da Gaixotasun bat ez ari geranez eta jende asko gaina e, medikazioa undiz e, tratatzen duenez bere, bere, bere, bere pertsona, ba, hainbat eta hainbat e, laguntza mota e, garatzen saiatzen gera adibidez masaje mota batzuek ematen dira elkartean bertan, masaje horien bitartez gure e, sistema linfatikoa eta gure defentsak pixka bat indartzen laguntzen zaio pertsonari, baita ere bere garbitasun sistema guztia barrukoa ba hori ere garbitzen, Geo baita ere egiten ditugu alako e, eh, joga, erlajazio, arnasketa, saioak, basara dut eh, guztionekin saiatzen gera, gaixorik dagoen edo entzat infektatuta dagoen persona hien bizitza kalitatea hobetzen. Hmm. Bueno, ba, ez da egite, ez da makala, eta ba, zerbitzu guztiak eskatzeko momentuan gazteak urbitzen dira edo gazteak bestelako jarrera hartzen dute? Pues gazteak, hemen dago benetan eh, misterio bat, zertikan egon badakigu badaudela gazteak egibdun bihurtzen diranak, baino egia esan behar dugu, elkarte ara urbiltzen dan jendea benetan eh, ez da ipagarria zenbat, zenbat gazte urbiltzen diren. eta, eta ez ezagun egiten zait gaina, zer nola gazte horiek bizi duten beraien diagnostikoa eta beraien bizipen berria gibdun bezala. Ez dakit guk esan dezakeguna da, edo nik esan dezaiak ez duet, e, eh, nire aukadan esperientziagatik, nik gazteekin badut harremana, zerikan hainbat eta hainbat ikastetxe ezberdinetara joaten naiz, normalian DBH lau edo batxillergo lehenengoan, hori amabost, amasei urte inguru hoietako gazteekin asko egoten naiz, urtero, urtero, urtero, ja urte asko dira, Beraz, ni beraiekin badut, ala filbak bat ikusteko zer mezu erarazten dieten ni beraiei, beraiek zer kezka, zer ze esperientzia eta ze, ze, ze bizipen eh, adirazten dizkidaten, baino elkarte lanean egia esan behar dugu, ba, amar pertsona berritatik behar bada bat da gaztea. Hmm. Eta normalean e, eh, daukata, daukagun esperientzia da gazte horiek momento oso puntual batetan inguratu zaizkigula, e, bideratu ditugula, ba, bueno, ba, terapia batetara, jarri ditugula ja martxan, guk laguntzen diogula ekonomikoki horreri aurre egiten, elkarteak dituen baliabideetatik, e, bai, jaso dutela lako ba, informazio bat, e, pixka bat gauzan ondikan dihoazten, baina gero e, ez ditugu nolazpaite e, mantendu gurekin ez du jakindu zer eskeni gehiago ba, gure elkartearen barruan partaide izan daitezen. Mo, hmm. ba, eta gero, basan duzu ez, gazteak e, nabarmenak ez direla, e, eh, guaguazen begiratzera ere, iesarekin edo, bueno, gipsarekin e, ba, gaixorik edo infektatuta egon daitezken jendea edo kolektiboa, eta orokorrean ez, ze, ze, zein da perfila, zein da gaur egun hori bizitzen duena. Bueno, pues eh, mundu zabalean, badakizue virus hau oso mundu osora zabaluta dagoela, perfil eh, esango eh, enduke geiengoena da emakumea eta beltza. Hmm. Eta pobrea. Hmm. Hori esango enduke, ba, ba, hori dala perfilik eh, haundiena eta ipatuena eta gaina eh, peligro edo arrisku gehien daukana. Gaztea ere esan niteke dela? Eh, bueno, bai, normalean baita ere gaztea ba, dana da, ba, bueno, ba, bai, bai baita ere gaztea. Gaztea zer ikan, Afrika batean, claro, pues, eh, gazterik eh, dire edo, edo fortzatzen dituzte harremanetara, eta eta ezkontzen dituzte baita ere gazte, beraz, bai gaztea. Gure gizarte aberats eh, lehenengo munduko honetan, esango induke, pues, gipuzkoa iparraldearen egoalde hau, naparroko iparraldea, pues, gure gizarte honetan, ba, bueno, ba, perfila aldatzen da, hemen momentu hauetan eta azkeneko urte hauetan gibdun gehienak gizonen arteko e, sexu harremana daukazte dauzkaten kolektiboaren barruan ematen dira. Tonekin ez dut esan nahi homoseksualak bakarra baizikan, bueno, jende asko dago bere burua homoseksualetzat ez daukana, baino bai dituenak harremanak. Gizonen hmm. artean, tarteka, edo, edo askotan, edo gutxitan, baina esan nahi dut, gizonen arteko harremanen harreman horretan, sexu harreman horretan, babestu gabea, eh, argita Hor dago benetan azken urte hauetan intzidentzirik altuena. Esan behar da baita ere, hor bai ematen ari dala gazte jendearen artean asko, eh, dirudienez, dirudien mundu horretan edo praktika hoietan iristen ari diran belanaldi berriak eh, ez dute nahiko prebentziorik erabili, ez dute erabiltzen, ez dute behar bada nahiko jakindu ere ze gertatu hori izan dudan, eh, zer eragin izan dudun gure gizartean iesak, eta bai hor kolektibo horretan edo jende multzo horren barruan bai ematen ari dalasko gazte jendearen artean ere bai. Gero aparte, eh, esango eh, duke beste mm, sexu motetan, esango duke gehiago heterosexualak edo deitu dezazkegun hoietan, hor eh, jetxi egindan olaz baite, baina hor baita ere kolektibo horren barruan nik aipatu nahi nuke, bai gazteentzat eta bai adina gehiago dauzkat daukatenentzat, beti kalteago izaten da emakumea. Hmm. Emakumeak honetan ere bai dauzkazue boleto gehiago, ba, bizitza kalte, <laughs> kaltetu bat eh, edo bintzat eh, eh, arazoak izan analizateko ez, bakizu, bueno, ez zaitu kontatuko nik zuri zenbat, hmm. zenbat lan gehiago egin bar dituzuen emakumea gauza askotan eta arlo askoetan bai, bai. baina e, gib virusari dagokionez ere esan beharra daukagu emakumeak danok zaindu behar dugu, baina emakumeak gehiago uh, zaindu behar duzuen, ez eta pos ardura ez bakarrenaren izan, da ardura guztiena da, bakoitzak hartu behar du bere gorputzaren eta bere biziaren ardura. Baina, bai, eh, emakumeak eh, arazo gehiago edo erresago hartu dezakezue birusa gizona baino. Eta, bueno, pues, eh, gehiago gazteen artean ez nik uste dut harreman eh, eteroak dirala eta ez dirala inguru horretan ba, artean gaur egun oraindikan intzidentzia bastante bajua dela. Horrek ez du esanen ez dagoenik. Baina gehiago behar bada ematen da, hogeita mar, hogeita berrogei urteko kolektibo horren barruan. Hmm. Orduan, behin ez, e, detektatua den kolektiboa eta bar, eh, jendearen e, eh, percepziora joko dugu gehiago, nola jendeak ikusten e, duen iesa, jendeak uste duen, e, bueno, iesa eta e, eta virusa bera e, existitzen denikan badakiten eta bestetik e, bueno, badakiten edo behintzat presentzia edo horren e, gizarteratzea ikusten duten eta bestetik jendeak ze pentsatzen duen edo ze taldeen estigmatizatzen duena edo ez horrekin lotuta Bai, bueno, pues arritzekoa da, zer danok zudakizun bezala bizigera, ba, informazioaren e, urteetan, eh, gizartean, sango genduke, zuk Googleen jartzen duzu edo zer gauz, eta horra zaltzen zaizu dana, ez? <laughs> eta harrigarria da, hain urte gutxitan, zean gure gurasoek, bueno, zure gurasoek, eta, eta nere adina daukan jendeak, pues bai bizitu du iesaren historioa, noiz hasizan, nola hasizan, ze ze alarma sortu zuen gure gizartean, ze ondorioak bizitu izan du ditugu, zean hemen gehienek pos, lagun bat, ezagun bat, familiarteko bat galdu dugu histori guzti honetan. Honekin esan nahi dut, guzti hori dana ez dain beste denbora gertatu, baino orain azkeneko amar urte hauetan, gehiago esango nuke laro eta amasei, laro eta mazazpigaren urte ezkeoztik, E, gib, iesa, hilkorra zanetik gaur egun kronifikatzen joan e, urte hoietan, baita ere aina berean kronifikazio horretan aurrera egin dugun bezala, gizartea joan da ahaztutzen eta iesari gibari errespetoa galtzen. Honekin esan nahi dut, e, belaunaldi berriak nik uste dut ez dutela ez da biziture egin, entzuten dute, badakite hor arrisku badagoela, badakite e, harremanekin e, zer, zer daukala, Baina benetan nik daukadan esperientziagatik eta ikusten ditudan aurpegiak eta, eta entzuten ditudan galderak ikastetxetan eta hau eta beste, benetan ez dago ez dago nahiko landua gai hau gure gizartean eta ez dago nahiko jorratua daukan eta izaten jarraitzen duen garrantziarekiko. Kero, eh, gizarteak nola ikusten duen guztia udana, pues, eh, bueno, pues, pixka bat urrun, zangoen duke, beldurra galdu zaio, Gio gaina bai bizigia baita ere gizarte batean un eta dana pastilekin eh, dana konpontzen dugu. Buruko mina daukagula pastilla bat. Depres depremituta gaudela pastilla bat. Gibaren aurraren nola badauden pastillak, beraz, pues dana dako dago plastilla, ez? Eta eta hori ere pues horrek ere kentzen gaitu pixka bat eh, ze suposatzen duen benetan gibdune izatea eta tratamentuan bizitzea. Eta horretaragoaz gizarteak Ze ikusten du gildun baten aurrean, ze percepzio dauka, pues, beldurra gaur egun ikustu dutara indikan, beldurrarena ez ezagoeraren aurrean, handiak beldurra dauka. Beldurra dauka baita ere estigma bat dagoelako inguruan, beldurra dauka honetaz ez talako naturaltasun guztiz hitz egiten, adibidez, orain dela urte batzuk nigo horatzen dut, kantzerraz pixkat horrela hitz egiten zala. Normalean familiaren, famili batzuen barruan eta kantzer kasu bat baldin bat zegoen, etzan aipatzen, etzan hitz egiten, olako isiltasun batetan eramaten zan guzti hori da. Gaur egun hori ja asko asketu da eta beste eratetara bizitzen ari da zenbait jende ez guztiak. Ba, gibarekin, niesarekin berdin gertatzen da. Ez da horretaz hitz egiten, gibduna diranak edo geranak ez dugu honetaz publikoki hitz egiten, beldurra dago, ez da komunikatzen, ez da normalean kuadrilla honetaz hitz egiten, ez da familia artean honetaz hitz egiten. Beraz, guzti horre danak e, garatzen du alako sekretismo bat, alako ilunpe bat, alako ba, estigma bat baita ere, zeran jendeak ez du naturalki hitz egiten, ez du konpartitzen, ba, beldurra dagoelako, beldurra dago, lanposto galduko dun, beldurra dago, bere bizitza kalitatea aldatuko otedan, eta ez me, e, gaixotasunak aldatuko diolako, baizik gizarteak aldatu dezaiokelako bere bizipen hori, edo bere sensazio hori, edo harreman bat galduko duelako, edo e, ligatzera baldin badi joan nola esan gibduna dala, es, eskapu ingo eta zergeitik eskapu egin behar dute, bos beldurra dagoelako. Hori bai, azkenan ere, e, ez, e, gibe e, virusa dutena entzako, izan behar du, ez, erlazio seksualak eukitzerakoan, kristoren traba, ez, e, Ba bai, nik uste dut egibdun guztiak lehenetako krisi handi bat bizitzen dutena da eta orain ze gertatuko da nere harremanekin, nei hau amaikaliz aldiz gertatu zait pertsona berri bat inguratzen zaidanean bai telefonoz edo interneten bidez bere e, laguntza eskaera zuzendu gaituelako, bas askotan ikafea tartzea geratzen aiz berarekin lehenengo pauso bezala eta behin baino gehiotanik sumatzen dut persona hori dagoela era blokatu da pentsatzen du ez duela gehiago sekulan harreman sexualik gehiago izango hori da lehenengo pixkat lektura edo edo edo burura etortzen zaiona persona askori ez gero oneri buelte ematen zaio zean, claro, gaur egun e, e, mila, mila ez, baina era mota, e, eh, seksu harreman mota ezberdin asko daude eta ez dire danak arriskutsuak, arriskutsa bakarra da, da penetra, babestu gabeko penetrazioa eta penetraziori, baina babesten balin baduzu ere ez dago arazorik, arazoa ekiditu egiten da beraz horreri gero buelta ematen zaio. Baina bai, bizipen larrietako bat, e, nik uste dut, gibdu izaten da, gertatuko da, lehenik ba, nire harremanekin, eta gero, naiz eta hori landu, afektiboki zer e, zer e, eh, zekarga daukan edonorentzat, naiz eta e, zuk psikologiko ki hori garatu eta landu eta horren aurrean indartu, beti gatuko zaizu barruan, zuk beste pertsona hori arriskoan jarri dezakezula punto batetan. Ez, mm. orduan hori zama bat da, eramaten ikasi behar dan zama bat eta eraman daitekeena, baino ez da erres eramaten. Mm. Eta, bueno, ba, e, horren aurrean, eta ja gizarterin inguruan bizkat eh, gehiago igoz, e, estatuaren jarreraren inguruan hitz egingo dugu, bota baita egual, e, autonomi erkidegoari dagokionez, pentsatzen dut eskumenak handiak izango direla, baita e, eskualdean, baina hori ze jarrera hartzen da e, olako gaixotasun baten aurrean. Bueno, eh, estatu, eh, inguratzen gaituzten estatuak, bai frantsesa eta bai espainolak urteak dira, hor plan del SIDA edo, edo iesaen aurkako plan gintzak badituztelak, e, Europa mailan ere koordinatuta daude, eta, bueno, pues bai, ondo dago. Jo, gehiago ikusita konkretuan egia da gure erkidegoak bere eskumenak izan ditula beti, eta gaina, aipatu behar dugu, e, Euskal Erkidegoa, Euskadi, eh, Euskadikoa oso aurreratua izan dudala beti bere plangintza horretan, adibidez, estatu mailan espainol, estatu mailan lehenengo inter, xiringa interkambioak Euskadin egintziran, estatu mailan lehenengo hainbat proiektu aurrerakoi Euskadin egin ziran, momentu hauetan frogazkarra egiteko baliabideak farmazitan eta elkarteetan, ONGetan sango induke gobernuzkanpoko erakundeetan lehenengoz Euskadin egin dira, pues alde hortatik, ba bueno, pues izan du gera erkidego aurrerakoi bat eta aurreratu bat eta asistentzia, laguntza, prebentzia, guzti dana, pues nik ez nuke suspenso batez jarriko alderantziz. E, bueno, nik uste dut lana eh, ondo egin dala, hobetu zezakeen, baina hori beti dago Ta, administrazio bateri. Hortu da estigmatizatutako talde horren gana iristea, diote eh, aldibidez prostituten gana iritsi izan da, edo... Baita ere, baita ere, lan egiten da, eh? lan egiten da, e, maila horretan, bueno, ez du gobernuak normalean direktoki lan egiten, baina bai gobernuak... Eh, subentzionatzen ditu hainbat elkarteek e, aurkezten dituzten programak eta lantzen da. Beti dago gehiago egin beharra, nire kezka orain da, ze gertatuko da hemendik aurrera. Zian, orain arte, eh, osasun, osakidetzak adibidez, eh, eta, bueno, eta, eta erkidegoan bizigiran guztiok, badugu sensazioi osakidetzak ondo lan egindu orain arte, ondo hartatuak izan duera, hobeto egin zezaken hoxe baietz, baino sistema publiko universal batek ez da inoraino gehiago eman dezaken. Honekin esan nahi dut, gauza bastante ondo egin dira, ondo egin zezak, hobeto egin zezaken baita ere, administrazio guztirin ikustu da gola, zilegi dala eskatzea hobeto egin dezakela, eta baina egon behar dugu hor gizarteak hori eskatzen, bestela ez dakigu guztak gertatu daiteken, eh, akomodatu daitezke gehiegi baina, bueno, nik uste dut ondo egin dirala gauzak, aina batean, baina nire kezka da hemendik aurrera zer nola egingo diran. Bakizu, azken eh, hilabete hauetan, murrizketak dirala, ez dirala, hainbat... E, notizi txar berri entzuten ari gera ostirale edo, ostirala bihurtu da gaur egun ez daitegun fatala, eta ez amairu ostiralak bakarra, baizigan ostiral guztiak, Orduan, honek beldurtzen hau, beldurtzen hau, eta beldurtzen hau asko, ba, eta infekzio diren gaixotasun kroniko guztien inguruan honek asko beldurtzen hau zertikan jartzen baldin baituzte martxan esaten ari diren politika guztiedanak, kopagoak, ez dakiz zer, e, etorkinak ez tratatu. Guzti hau dana irutzen zait pelota bateri e, asiera ematea dala, pelota hori haunditzen joango dela, ez dakigula noren kontra bukatuko duen pelota honek. Hasiera batean iruditzen zaigu, pues, kanpokoak, etorkinak, ez zain hoiek ez gera lagu, ez gurekin, baina nik badakidana da horrelako pelotak martxan jartzen diranean gero etentea eta noren kontra joango zaizkigun jakitea oso zaila izaten da eta oso peligrosoa gizarte osasungarri batentzako. Bueno, ba, ezakit azkenit hitz eh, hauekin ez ze azkenik eh, eskatuko dizu eh, bat, ba, mezu bat zabaltzea, ezakit zehazki zen, baina gaztei zuzenduta gehiago, e, honek da ezakiten gehiago ba, parte hartzeari dagokionez, edo den ba, giba hartu duen jendarekin, edo zuzenean gazteek zagitzuk ze erresango zen bai, ni gaztei, hola motz eta, eta, eta konkretuk esango nizkibi gauza, bata, E, bizitzeko alai, e, bizitza beraien adana, be, beren bizitza guztia aurretik daukatela, eta hori ondo bizitualizateko osasun hon bat ezinbestekoa ala beraz, zaindu. Eta gizarte honetan, elkar, elkarrekin bizigeran ez, ba, zuen gaztetasunatik eman dezakezue asko. Eta eman dezazue, ba, hori solidaritate puntu hori, ulerpen errespetu puntu hori, gizaki guztien artean eta lagundu zuen aldetik gizarte hau guztion artean hobetzen. Bueno, ba, egin galdetuko gara, eskerrik asko zure eh, hitz guztien gatik. Ba, zuei neri konbidatzeagatik gatik, eta nahi duzuen arte, ba, bementsa izango da zueni, berriro gueltan edo estela hoi hartzunen, gure elkartea fisikokian dago, eta edo, edo, lan bat egiten ari dalako, edo mm, preservatiboa doaini behar dituztelako festa batetarako, edo, edo informazioa behar dutelako, pues gure gure lekua oihartzunen dago, interneten e, gaude, bueno, pues edo eh, nor, inguratu daiela, idatzi dezala, e, deitu dezala telefonoz, hmm. eta saiatuko era, liketa oberen erantzuten beraien eskaerei. Bueno, ba, arri beltza taldea dora gila, do, ez nola elkartea. elkartea. Ba, hori ba, eskerrik asko, eta hori ba, mila esker batera arte. Bale, besarka da denai. Bale, jo. Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estás no son pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, para darle color. ¡Color! El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. chipirones con los pongo botracos, señores. Otra tapita más. Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos ¡Ah! tú y yo. Que noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida y ya ha llegado el sol, chispilla y calor los días sale el chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Ez dakizu la zer ba badugu zer eskaini. euskaraz izango dugu, bai, hemendi gutxira maiatzaren lau, bost eta 6 pausu auzuan. Izango duzu zer egin, zer eta zer gastatu. Gogoan atxiki, Bidasan euskaraz maiatzaren lau, bost eta 6an antzeta irratiak, pertsol elkarteak eta bakalau elkarteak antolaturik. maiatzaren lau, bost eta seian. Bueno, eta hori izan da Iesaren inguruan hitz egin duguna interesgarria benetan eta bueno, esan bezala orain kuñak egin digun eh, sarrerari eutziz, ba bidasoa euskaraz zera bujango gera. Horretarako, ba, erreportaitxo bat jarriko dizuegu, bos minutu txukoa baino ez dena, eta, bueno, ba, ea horrekin, ba, bidasoa euskaraz e, gaur duztuten, eta bihar baita egun hauetan, ba, hurbiltzen urbiltzen zareten pausuko karpa Horretara. Bidasonen bi aldetako bizilagunak elkartu eta Euskarriaren alde asteburu polit igartzeko helburuarekin bidasoan Euskaraz jaialdia ostirala honetan abiatuko da. Endaia urruña irun biriatu eta ondarribiako bizilagunak elkartzea da besta honen helburu nagusia. Lapurdita gipuzkoa batzen dituen eskualdearen izaera naturala indartzeko asmoz. Elkarteak dira itzorduaren izaera bermatzen dutenak. Aitziber Zapirain antxeta erratiko koordinatzaileak beste honen inguruko xetasunak eskaintzen dizkigu. Hala da, eh, beti maiatzaren lehenengo asteburuan egiten eh, saiatzen gara, eta hortengoan ba, hemen dator lau, bost eta seian izango da eta ez zertan e, sakondu baino lehen eh, eskertu behar ditugu bertxoli eta bakalau elkarteak bi elkarte urruñarrak ba, beraien laguntzari gabe etzelako besta hau aurrera aterako antxeta irretiaren alde da baina baita ere eskualde hau e, eh, pitximat gehiago euskalduntzearen alde eta bai behintzat hildo horretako kontzientziazio bat eh, bultzatzearen alde beraz beti bezala kantu afari batekin hasiko da ostirale gauean eta horretarako 0 bost bost eh, bederatzi bi 0 zazpisei amar telefono zenbakira daitu behar duzu esaia ostatura edo bertara bildu ere zergaitik ez eta esan bezala kantu afari bat izango da kuskustu txarangak eh, alaiturik, eh? beraz horra biatuko da igandera bitarteko egitaragua eta esan ere pala txapelketa bat e, jokatzen ari dela e, jokatzen, ez jolasten zeren e, eh, lehiaketa bada, beraz jokatzen martxoa osoan, apirila osoan eta maiatzaren seian igandarekin finala izango da. Larun batean berriz Euskal Herriko arduen dastaketa eta pintxo lehiaketa izanen da. Beinat Elizondo saia ostatuko nagusia. Bai, bez, e, eh, aldiuntan, e, eh, pentsatu dugu e, eh, sortzi, e, eskoaleriko sortzi ardo desberdin e, proposatzia jendiari. E, bez, prinsipioa da e, edaluntzia erostea eta itzuli, itzuli bat egitea ardo jastatzen. Eta orduan, e, izango dira hiru Eh, iru ardo e, eriosatik, eh? alabesa, e, eriosa alabesatik, Eh, beste hiru izango die eh, Nafarotik e, eh, ditugunak, eta bat bereziki aipatzen, aipatu nahi nuke edo, arno, ekologikoa da, eta hor izango da, txuria eta beltza, eh, proposatua jendieri, irun berrikoa da, eta azpea, e, azpea tokitik edo bodega azpeatik heldu da e, bai gorritik nolaz ez e, eh, irulegiko ardua proposatuko dugu, bai gorria eta bai beltza, e, eta ere getariatik, jende anitzek e, dute e, txakolina, bez getariatik izango da txakoli on bat. E, bai, eta bo, egan behar da, e, jastaketa eta, eta pentsoleiak eta hori e, den tokien, karpa izango dela ea parkalekoan hemen e, pausun, pausuko eh, aparkalikoan, bez nahiko handia izango da tokia, eta eh, animazioa ere izango dela, eh, baionatik etorri den talde berri, berri bat, eh, open brass eh, taldea, bez saltza eta olako soinuak proposatuko ditu, Eta ondotik erran behar da jam session bat izango dela saian, hori da instrumentak eman e, utzi eta nahi duenak eh, eh musikaria denak eh, eh, ba, jokatzen alduela batekin edo bestiakin edo ba-, bakarrik eta hor segituko du bez, besta hmm. Igandean jokatuko da martxoaz gerostik ospatzen ari den palatxapelketaren finala, goizeko amarretatik aurrera. Aurten aldiz, bidazuako itzuri antolatu dugu igandean bertan. Horretarako goizeko bederatziretan finkatu da itzordua saia ostatuan. Baskari batekin amaituko da 2000 amabi urteko bidazuan euskaraz besta saia ostatuan bertan. honeko hau duzute, aurtengo herri urratzen abestia, aurrek abestua, eta, bueno, ba, utziko zaituzte, momentu batez abestia hau entzuten. futbol zazpi badator. Ekainaren bian, endaian, presoen aldeko futbol txapelketa. Herri zerri animatu eta parte har, sari ederra ditugu eta. Izenak emaiteko deitu, 0 zazpi, larrogeita zazpi, larrogeita bat, larrogeita bederatzi, larrogeita sei zenbakira. Edo mail bat idari futbolzazpi.endaia abildua gmail.com elbidera. Orduan, ez ahantz, ekainaren bian, zelaiak bete presondegiak ustutzeko. eta ez dinantzi aurrek urtean herri urratxek eh, berri taldeak izan dako abestia laku bat munduan. Nik bereziki nahiago dut abesti hau, neko fana naiz berritxarrakena eta, bueno, polita abestiare. Polkabiz Zer nitzake mundu hau Laubu Herri urrats, enbeste eta enbeste gazteri ba, euskaraz ikasteko aukera eman dion jaialdia eta esan bezala maiatzak amairuan aurten eta horrekin batera ba, horrela egingo dugu gure saioarekin. Zara tatxu Bueno, eta orain hitz egingo dizueguna, ba, ez da are agulago edo ez da le, ba, bere deko proposamen polita da, izan ere irungo lakasita gaztetxean, ba, zirko eskola antolatu dute, e, ba, gaurko egunaz e, ospatuko dena eta hortarako ere ba, beste elkarrezketa bat izango dugu, hau ere 5 minutu ingurukoa eta bueno, ba, hemen hitz egiten dugu ba, e, eh, lagaxita gaztetxeko kide batekin, eta berak argituko digu zertan datzan zehazki, ba, proposamen edo proiektu hau. beraz e, zirko eskolarekin utzeko zaituztet e, eh, etarain e, eh, komentatuko dugu Irungo lakasita gaztetxea San Migueletan zaran auzo elkartekin elkarlanean aurrendako zirko eskola antolatzen du. Itzorduan larun bat honetan irungo San Miguel Auzoko Roberto Angera plazan, arratzaldeko bosterdietatik aurrera abiatuko da. Eta honetaz hitz egiteko, ba, gorean Mikel dugu, lakasita gaztetxeko kidea, Arratxaldeon, Mikel. Arratxaldeon, bai. Bueno, ba, aipatzen duguna, mm, zirkoa izango dugu protagonista nagusia larun bata honetan, eta zirko eskola honetan, esan barra dugu, ba, zurru murruka, eh, antzerketaldearen eskutik iragango dela, da. Hori da, ez da lehen da biziko aldia gaztetxeak auzoan, San Miguel auzoan aurrentzako ekimen bat antolatzen duela, baina nik uste hau larun bat honetan antolatuko duguna ba bereziki polita izango dela Zeren, bueno, aipatzen zenuen zumur, zurrumurruka e, antzerki egongo dela bertan eta benetan eh, prestatzen dutena ba, ematen du oso bolitza oso interesgarria eta hor guztiak e, benetan ondo pasatzeko aukera izango dutela. Mhm, aipatzen zenuten baitare, bueno, ekimen honen helburuetariko bat, baitare dela, bueno, ba, herriko kale eta plazetan, e, bueno, aurrek bizitzeko, e, duten eskuidea aldarrikatzea dela, ez da? Hori da, orain dela pare bat aste jaion ospatu genuen, eta jaion ba betidanik izan da kaleak aldarrikatzeko e, jai bat, ez? eta baina egia dare bai ba aurrak eh, batzuk egoten direla jaionen baina ez dela bereziki beraientzako eh, antolatutako zerbait eta honetan aldiz ba, bai pentsatzen genuen azkenean eh, kaleak aldarrikatzen ditugunean ba ez dela bakarrik gazteentzako izan daiteke lazarrentzako e, etorkinentzako eta baita ere aurrentzako gainera gure kaleak e, askotan eta geroz eta gehiago tamalez e, ez daude beraientzako pentsatuak eta bageroz eta aur gutxiago ikusten ikusten da kalean, ez? Ordun azkenean e, pues helburua jai honena, zirko eskola honena izango zen e, kaleak aldarrikatzea, kaleak pixkat berreskuratzea eta gunea propos bihurtzea espazio hoiek aurrak bertan e, ondo pasal izateko. bueno, zirko eskolari dagokionez, e, bai guraso eta horrek e, jakiteko, zer aurkituko dugun egun horretan esango dugu, ba, bueno, bai malabareak izango direla, e, oe elastikoa, pilota erraldoia, azken finean, bueno, hor ekimen eta joko ezberdinak, ez da? Bai, zurrumurruka antzerki taldeak e, hau antolatzen du askotan, eta oso prestatua dute dena, egune desberdinak e, planteatzen dituzte, eta zirkuito moduan aurrak antolatzen dituzte, e, ba, juteko gauza bat desberdinak probatzen. Gainera, hiru beraietako hiru paiazo edo hiru antzes legoten dira bertan eta bueno, baskenean beraiek gidatzen dituzte aurrak e, ikas dezaten e, zirko, zirkoko bain ba, bat abilidade edo eta bueno, azkenean bada zerbait ere bai e, esate genuen kaleak aldarrikatzeko helburu duela edo kaleak aurrenak egiteko helburu dela, baina zergatik ez baitare ba, aurrak e, probatu alizateko ze zirko askotan da ikusteko baina kasu honetan ba, probatu alizateko zeo alizateko eta kaso ere bai gustua hartzeko ba, zirkoa egiteko, ez? bueno, ba, horre eh, da proposamena gogoratuko dugu, Roberto Angera plazan hor San Miguel auzoan irunen eh, kokatua dagoen plaza horretan izango dela, larun bat agontan, arratsaldeko bost erdietan, alare Mikel, hemen zaudela, aibatuko dugu ez dela ba, irungo lakasite gaztetxeak antolatzen duen ekimen bakarri izango, izan ere bestelako bueno, itzordu batzuk baditu zu ez da. Bai, eta hori aipatu baino lehen esan beharra dago, e, zirko eskola e, eh, antzaran eta San Migueleko hau elkartekin batera antolatzen dugula. Eta bestetik esaten zenuen itzordu horien inguruan, ba, ostiralean bertan e, kontzertu bat egongo da, inoren eroni eta sako taldeekin gaztetxean bertan, amarretatik aurrera, eta bestetik, e, ba, gaztetxean ez den izango ekimena, baina gaztetxean hola baite eh, e, antolatzen ari duela duena hainbat eh, auzo elkartekin, auzo antzerki ekimenaren baitan, landetxako auzo elkartean igandean e, munstroa antzez, antzerkia egongo da ikusgai seietatik aurrera. Mhm, hori, bueno, e, hemen izango ditugun itzordua dira, ala ere maiatzan baitare bestelako ekimen bat izango dugu, ezta? Bai, beste, bitartean beste asko egongo dira, baina nahi, nuen bereziki aipatu maiatzak hogeian antolatuko dugun antzerkia e, patata tropikalaren eskutik pirata garrapata izanen da eta hori ere bai aurrentzako da beraz ba, bi aukera e, desberdin bat kalean e, eh, larun bat honetan eta bestea gaztetxan bertan maiatzako geian ba, aurrentzako e, ekimenak e, antolatu behar ditugula eta jende guzti animatzea gurasoak eta aurrak e, ba, bertan egoten eta bertan parte hartzen. Mhm, ba, osongi, ba, itzordu guzti hoiekin gelditzen gara eskerrik asko Mikel gurean izatagatik. Eskerrik asko zuri. Francesca. Lei è sempre a casa. Francesca. Francesca non ha mai chiesto di più. Sta sbagliando, son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto Mero mentre te prende le spavinde E, e, e, bimba, bimba Vuoi giocare con me? Perché io so tu talento Io so brindisi Na mezzo mica di Milano Bueno, entzun duzute, lakasi eta gaztetxea berriro kaleako eh, okupatzen, orengoan e, eh, aurrei espazioa irekiz, eh, zirkoa izango da tresna, eta hori esan bezala, ba, gaurri izango da zirkoa ba, plazan bertan natura allora bimba bimba aspetta un po' ma dov'è e se andata via la bimba così stronza come ma guarda un po' la ciombi Bueno, eta orain eh, saioarekin eh, aurrera egingo dugu eta bueno, ba eh, saioa ziran esan dugun moduan ez din esan, ba ari txokoa ez dengo genula sortu edo esa sortzaileren txokoarekin ba gorko elkarrizketa ez dingo ez dela egin esan dugun arren gaurko anazkena lortuko dugu hitz egitea, beraz e, eh, mendi gutxi barru aurkeztuko dugu taldea. Nordisti, pues Paris con el poi que la viste. E allora bimba che pizza che noi e che pala. Eta bueno, ba oraintxe deitu eta berarekin eh, beraiekin hitz egingo dugu. Ba ba ba bimba. E allora bimba bimba vuoi giocare con noi? Ancora no, perché no? Allora che cazzo vuoi? E allora che cosa vi dico? Il buco ce l'avete, fica etxe bizitza eskubidea delako. Kaleratzerik ez. Kaleratze arriskuan bazaude, deitu 6 sortzi 6 bi bat iru bat bat telefono zenbakira edo idatzi email bat stopdesauziosbidasoa arroba elbide elektronikora. Gogoratu, 6 sortzi sei bi bat iru bat bat edo stopdesauziosbidasoa arroba gmail.com Kaleratzerik ez. Kaleratzerik ez. Bueno, eta arantxen jarriko gara kontaktuan e, eneritzekin, ez dakite eneritzek e, entzuten gaituen, kaixo eneritz? Kaixo, gunon, <laughs> entzuten zaituzte bai. Oso, ondo, azkenean, telefono bat izaten da horra arriskutsua. Bai, ala. Bai, bueno, ba, hori, azteko, pixka, te aurkeztu zuen taldea? Mm, bueno, ba, gure taldea kain lehitzen da, e, lehenago apostazia ere dituzu, baina ja, taldek aldaketekin dola aldatu genuen izena kailera, eta horren dela bueno, etzi heldu zitzaizkigun ja lehenengo diska izango denaren kopiak eta eta bueno, gaur eman dugu zakit, nola bete ba, Twitterrean eta Twitterrean mm. alako leku eta <laughs> ba aditzera, osea ja eskuragarri dagoela eta ba hori, zakit. Bai, ba jo, ba Kristoren karrera hartu zutela ikusten da, ez? Eta bai, ba, bueno. Hori ez esan esan? Ah, eh, ba, bai, eta <laughs> bai, bai, eta, bueno, eta orduan, e, ba, diska esan duzute, e, eh, e, MySpace-en edo duzute ez? E, bueno, MySpace-en arendik ez dugu igo, baina igoko dugu. Horengoz dago bandkampean, orain e, modan jarri den horri hori taldeen artean. Mm. <laughs> Ta, bueno, da kailtaldea.bandkamp.com eta, bueno, gauza da hori, e, nahiz eta kopiak fisiko salduko itugun lau eurotan edo, ba, zuzenan, igo dugu internetera horri alde hortara, eta deskargatu daiteke eta entzun daiteke dogan. Eta, bueno, bakoitzak erabakiko du esin nahi duen gero, ala berteri gabe horre dukin fitxetegiak, edo, ba, hori, bakoitzaren esku dugu. Primera, hori kultura publikoa eta libra, eta gainera hori, aukeratzeko e, bidea irekita, Eta, eta bueno, gainera, ba, zuztenean zuek entzuteko ere, nola, noiz, eta non, urrengo, noiz da horrengo kontzertua? E, bueno, orantxe bertan ez dago ez lotuta, ze, karo, em, iritsi zaigu, zaizkigu kopiak momentu nahiko aldrebesean, ba, batzu kasterketetan gaudela, bestea mm. lan adutela, zakize, baina, bueno, asma ba, gutxienez, e, eh, iru kontzertu edo lau lotzeko, ekaina, bueno, ekainaren hasieran eta maiatzen amaiera aldera, ba, hemen inguruan. Eta, bueno, bezakit, jakitera emango dugu, baina oraindik ez da ezer zehatza, orduan, ba, bezakit, horra airean uzten dugu besteri gabe. Bueno, bueno, hor punto suspensiguak, eta... <laughs> Eta, bueno, ba, pixkat bergogoratzeko, ez? Pixkat, ekaile eh, kail, eh, ze musika mota da eskentzen eh, duzuena, eta edo zer, ze, ze mota? Bueno, ni etiketekin no oso txarra baina esango genuke metala dela, edo, ezakit. Ba, Nola gogorra, e, bai, guturalekin eta la alde batetik, nik azituta gita. Hmm. baina, eta bestetik, ba, hori, melodikoa apur bat, ere bai, orduan, ba, tarteko zor baina prinsipioz, hori, musika egin batean gogorra eta, ba, metala. Eta abesten dituzuten abestiak, eh, ze, ze letra dute edo, zer gai, gai jorratzen dituzue? Bueno, ez dakit, ere, ez dira gai argia, ba, beti jolasean ba, jokoekin eta lako gauzekin, baina, bueno, ba, egin bat badauka, oza, alde bat badauka, ba, nola baiteko, ez dakit, protesta edo, ba, e, edo zer, oza, eguneroko bizitzan ditugun gaiekin, hmm. baina ez da, ez da zerbait argia, ba, azkenean letrak ere bakoitzak bere modura interpretatzen ditu, eta ez, ez dugu esaten zuzenean hau, agondo dago eta gaizki dago abesterik ba, gabe. Azkenean ere, ezakit, gara letrek garrantzia dute, baina ere utzen ditugu pixka zabalik, ez, bakoitza bere interpretazioa daka, eta hmm? ezakit, ez nuke esango zehazki politikoa dira, edo zehazki mm, poesia da, ezakit. Hai, ba, hori ba, bueno, hori da. Hori da oso ondo eta, bueno, e, eh, pixkat elkarrizketa aldrebe du, baina mm, ez, e, askotan, bueno, ba, neko ez dagoenak zaretela dagoeneko, eta eta zakit aukera dago orendik e, eh, ba ezagutzen ez zaituzteten jende horri ba askotan zuzenekoak e, ba er, erakargarria egiten da ba esan duzute interneten entzungai egongo da bai eta diska salgai baina gero zuekin eh, kontaktuan jartzeko kontzertu batera deitzeko edo edo zakit dela zer eguna edo gaztetxetan ze, ze kontaktu ematen aldu zute Bueno, alde batetik, bueno, e, ditugun interneteko zera guztietan, bai bat, kanpean, bai kail taldea, bueno, esan, et, eh, MySpacean, eta mm. leku guztia betan, azken handakagu gmaila, dela kail gmail.com, eta, bueno, bestela mm, leku batzutan jarrita daude, ba, taldekidearen baten telefono zenbakiak eta la, baina, bueno, berena behiratzea MySpacean edo antkampean, eta, eta bueno, bestela ere, ba, ba, Twitterrean bertan bezua bielzarekin azkenean, ba, emango genuke bai e-maila edo telefono zenbakia, edo ezakit, normalean aldo nahi duena konpontzen da bilatzeko, baina ba, berez eskurra, eskuragarri daude bai e-maila, bai telefono zenbakiren bat, eta ba, hori, bestari gara. Normalean e-maila nik kontrolatzen dut, eta zin egiten dut behiratzen dut <laughs> Beraz, zuzenek informazio hori garrantzitsua Bai. Askotan imeia galditzen dira horneko hilda. E, jo, ba, ez dakit, e, zeo zer gehiago, ba, asan esan duzute, eta, mm, ez dakit, nera aldetikan ja informazioa nahikoa, zeo zer gehiago gehitzeko zuten zuek edo? Ba, ez hori, azken fina, bueno, neri pasadiatela gaurkoa, en, datorren aztan grabatzekoa direlako taleko ez da, bueno, nik ez dut joan, baina metal garrasiko egin. Ah, ah, bueno, zuen ondo. etxetako eta ea eramaten dizu egun zederen bat zuen ba, baina, bueno, hori da, azken fina, ba, zede atera dugula, eskuragarri dagoela, eta, bueno, gero, ba, fizikoki hori atitugu kopia asko atera, baina behintzat kontzertuetan eta erosteko aukera gongo da, eta hori da guztia. Primeran, primeran, gainera hori esan duzu ez, metal garrasean, urrongo astean, e, eh, zueke eh, bertan. Bai, bueno, Datorren oztan grabatzen dugu, baina ez dakit, noiz, ah. e, zera, noiz... Noiz emititzen den. Izango litzateken, hori da. Bueno, hori, bueno, ba, ba, ba, ba, ba, entzatea erratean ikinik ere ez dakit egia zen, <laughs> horre gongo zarete. Jo, ba, oso ondo, askerrik ba, asko, eta, eta berrentzutzen zaituzte guna entzatea erratean, eta gero ere, ba, ba, bestiak eta, ba, beste dozein likutan, dela zuzenean, edo ez, baina. Ba, zuen, mi esker. Baina, ba, mi esker, eta segi. Ba. Aio. Aio, aio. love. Ez da abestia bestia bizango den, txin, probatuko dut honekin. Uste dut hemen dagola entzun gai e, gailen zenbait abesti eta berronekin armatzen dugun. Bueno, bitartan jarriko ez beste bestia. escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Bueno, de Taberriro ere, ba, eh, de dos patas aria, banatuko dugu aste hontan y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando. Beti badago aukera sari hau banatzeko, astero ba, astakeriren bat egiten duen eh, pertsonaien bat falta ez delako. Comparado contigo, se queda muy chiquito. Eta hortarako ba, mm, proposamenak zabaltzeko, ba, antxetamina arroba gemail.comera bat bidali. Edo bestela ere, ba, telefonora, intxete erratiko telefonora deitu, eta ba, komentario edo dozen proposamen zabaldu, eta zuentzako mikrofonoak irekita daude, aldoak dira telefonoak.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 E, ba, azte honetan e, gora bera asko eta handiak izan dira betiko moduan. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal humano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Eta, bueno, ba, originalak ez izateko, ba, berriro ere, ba, mango diegu, batez ere, ba, eh ai, este kartelako funtzionarioi izan ere beraiek dira ba, euskal presoak e, ba, olako trataera txarra diotenak eta naiz eta aurrera que batzuk eman diren e, presoen hurbilketari dagokionez, oraindik ere olako jazarpenak eta tratu txarrak e, ba, jasan behar ditugu. Que eres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de Está muy chiquito. Me estás oyendo inútil, llena del infierno Eta, bueno, ba, beste proposamen asko ere onartuko lirateke. Tuko lirateke, megia zen, antxe eta minara komentario gutxi bidaltzen dira, bai eta proposamen gutxi, eta gia ikusten ikuste dut tamalez mundu hontan saria hau merezi duen jende asko eta asko dagoela, beraz, ez da izango ideia faltagatik. Benetan, animatu hau terapeutikoa da. Edo zen pertsonarekiko bat banatzea lagungarria da beti burua eta barrenak ustu, ustutzeko. Desecho de la vida te odio y te Asita zuen irakaslea matematikako irakasletik eta azkenean ere ba e, zuen jefe ere bai berba da kapullo bada edo joan zetez jakitera beraz bueno ba sari hau edonorrentzako irekita dago. Comparado contigo se queda muy chiquito. Maiatzaren lau bost eta zeian, bidason euskaraz besta osbatuko dugu pausuko saia ostatuan. Antxete gratiak, bertioli eta bakalau elkarten laguntzarekin antolaturik. Maiatzaren lauan kantu afaria iragengo da kuskustu txarangarekin. Maiatzaren bostean, larun batarekin berriz, eskualdeko elkarten eskutik pintxo txapelketa eta Euskal Herriko Arno Dastaketa iragango da. Eta gaua, Open Brass Musika Taldea eta Jam sesion batekin borobilduko da. Eta igandean, maiatzaren zeian bidasako itzulia oinez izango duzue saia ostatutik abiatuta. Eta goizeko amarretan, bidason Euskarazpala txapelketaren finala, mutxikoak eta bazkari alaitua izanen da. Antxeta irratiaren alde, bidasako itxasuan euskaraz. La niña que entre sábanas y sueños juega con Bueno, eta ja amaitzen e, ari gara, ja ordubiak amar gutxi dira, eta ordubietan e, eh, Iztanen da amaiera, betik eh, bezala, ba, amabaitatik ordu arte egongo egoten gara zuekin, hemen antxetamina gazteon vitaminan e, zuzenean. Gaurkoan iesa izan dugu izpide hor ikusi dugu ba, drogarekin eh, ba, paralelismo bat eginez dero, aurreko astean edo bueno, aur, dola bi aste landu genuen gaia izanik ba, nola askotan e, arazoa sortuta gizartean sortzen den eta ba, bertan e, sakonera begiratuz ba, iesaren naturaltasuna eta bai eta bueno, kontzientziak laguntzen dula batez ere olako gaixotasun baten aurrean eta ba, pastillak zuzenan hartzea baino hobe dela gure gizartea eraldatzea. Más hermosa. Hortaz gain ere gaurkoan bidasoa euskaraz eh, hitz egin dugu e, bai, e, bai, eta horren e, horren gaur, e, gaurko egitarabakin lotuta ba gaztetxeak irungo gaztetxeak antolatutako zirku eskola Beraz, Euskara eta kaleak okupatzeko bideak dira gaurkoan markatu ditugunak gazteon aldetik. Eta azkenik nola ez ba, sortzai ontxokoari referentzia eginez, kail taldea izan dugu gurean, kristoren aurrera pausoak ematen ari den taldea, eta ba, entzun duzuten moduan, e, ba, eta entzungai izango da beraien abestiak, bai eta beraien diska izango da erosteko ba, aukera. Eta bueno, ba, guzti honekin e, eh, anbaitzen eh, joan marko dugu, hemen antxeta irratitikan e, gaitu zuen e, antxeta minako kideok. Desborda aromas de noche izudor Golosa indolente zaboea Zucara melo bedurze presente Y un coro de cometas estalla y tú ni yo ni eta orain bai e, ba maitzeko ba sigaren moduan hasiko dugu e, izan ere ba laogra izeneko abesari batek ba gorda tradizionera bestia atera du e, neko ba kainero da tipoa eta bueno ba bere gaien artean abesti hontan hitz egiten du ba ez dugula zertan emakumeak mila dieta egin behar ez alkatxo farena ez eta esparragarena aski dela esaten du eta dagoeneko ba potola izanik posteriontsu izateko aukera ere badagoela azpimarratzen du eta bueno ba abesti honekin utzeko zaituztet mm, aste gehiago ondo pasa eta hemendikan musu handi bat gora gazte mugimendua situación. Mis michelines te causan horror, ¿tú de qué vas? Déjame vivir en paz. Hoy las mujeres vamos a mover nuestras caderas hasta enloquecer. Voy a gritar, déjame vivir en paz. ancha de caderas, la que del es una gorda traicionera. No eres gorda, eres ancha de caderas, la que del es una gorda traicionera. Tanta alcachofa me empiezas que. asquear. Si arcadas y oigo con tiña O mejor ponte un balón. Ya no soporto el jamón de York. A mí me pones un buen chuletón, cuarto y mitad de chorizo al merengue. sakantzi irratia piztu, egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bitamina. Eraikiz sortuz eta zabalduz, gazteok gure egina. Badaukagunez mugimendua, kemena gogoa grina, aurrera antxeta mina. Antxeta mina, larun bat goizeko vitamina. Larun bat eguer diro, amabitatik ordu bietara. Entzun ezazu, gazte! antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak.